proiektu horiek hartzen ahal dita izke, enostez eh, en gure eh, linea, komunetatik, uh, usaiako, uh, butxetian, akitanian edo departamentoan dugun uh, butxetian, diren linea, uh, lineetatik. Egan nahi duzuna da, ez epetik pasatu zorion? Epetik pasatzen alda, etxemplu bat emain dauzot, histegi elektronikoa egina izan zelarik, bon, diru berezi bat ekarria izan zen, etzen hori uh, eperen funtzionamendutik atera, hainan dotazio berezia izan izan zen hiztegi horrentzat, bana epetik pasatu zen, beraz ikusiko dugu buruilaren hartzapen hortan, nola eh, bai hartzen ahal ditugun proiektuak, eta zer modutan eh, epetik pasatu edo ez, egiten ahalko diren.